tartean itzaldi bat. Ostegun hontan zurekin anuntziarana egunon. Bai, zuei ere. Olentzero biztan dena aipagai, hemen agian beste ikuspegi batetik, zurea, antropologo baten ikuspegia, olentzero lehen eta orain. Olentzero, biztan ezagutzen dugu, gure irudimenean irudi bat badu, baina olentzero nor da? Aldatu da, <laughs> horregatik da lehen eta orain lehen izugarri ere mutxikia zuen hor Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan, eta gero zabaldu da, eta Euskal Herri osoa zabaldu da, eta zabaltze horrekin eh, aldatu ere eginda. Nik ardatz edo ari gisa, ez, ezen ardatz posible bakarra, nik hartu dut eskea. Ze lehenago, e, olentzero askotan eskea egiteko erabiltzen zuten e, edo aurrek orain ez da gero eta eske gutxiago ikusten da olentzerorekin, Eta hori zergatik edo nola gertatu den e, pizkat zulatu nahi izan dut. E, erraiten duzularik lehenago lentzero eskearen zaterabiltzen zela, ze zentzutan nola materializatzen zen. Be, orain bakizu, orain ere batzuetan karro batean edo baten gainean edo batzuetan ustut eskorgetan ere edo aurki batean ere eramaten zutela, eskeak egu berriz beti egin izan dira, eta ez bakarrik egu berriz, eh? baina egu berriz asko asko eske egin izan da, inauteriz ere bai, eta pertsona jori eramaten zuten, eta mm. kantatzen zuten, eh, horra horra gure olentzero, eta guzti hori, E, Bakizu hemen jauteriz egiten da eta dioste salbe ere hori ezagutzen duzue, e, dioste salbe eskea. Gauza berazen, baina olentzer horekin, mm. leku batzuetan, segurazki lehenago leku zabalago batean, baina, bueno, e, e, hogei garren mendearen hasieran hasi denean e, gauza hori aztertzen, oso leku txikian zen. Olentzero eskalea zen, eta orain gehien bat opari egile da, aurrentzako opari egile. Hor, aldaketa influenziarena segur da, kanpotik edudan influenzia hori, egu behirena. Eh, Berdin, eh, etortzeko lehengo gara jortara, eh, ipatzen dugularik lehengo garaia, ze noiz kokatzen da? Noiz, egu berriz, bai bai, egu berri bezperan, gabon gauean. Mhm. Beti egu berri garaian izan da, olentzeroren mhm. egola? ditak ez, bai, eskeak ez, eh? eskeak egin izan dira e, urtatzez eta eh, trufaniaz edo erregen egunean, San Nikolazen, eta hoiekin pizkat ikusi nahi nukenik e, eh, zer esan nahi duen zergaitik diren hain antzekoak eskeak, Mhm. Kantatzen diren koplak, olentzero koplak deitzen direnak, naiz eta olentzerori gabe egin leku batzuetan, oso oso oso antzekoak dira, e, bai e, domu zainduz egiten, omia zainduz egiten direnak batzuetan, eta eta gero berdin inauteriz agertzen dira berriz, eta nire urte bukaerakoak dira. -hmm. urte bukaerako data asko aldatu dela. Baina zuk esan duzu bai olentzero, bai aldatu dela kanpoko influenziaz, nahi baduzu orain opari egile kasi eh, konpulsiboa da, hori da, hori bai, hori kanpoko eragina da. Mm Baina beste e, pertsonai auzo herrietako beste pertsonai batzuekin konparatuz, ikusten da pertsona joietan, egu eh, berri personifikatzen duten izaki joietan, badela nere ustez al bat, virtualitate eh, bat, eh, emaile izatera emaile izateko eta e, eskale izateko, e, eskaleekin ibiltzeko. Beaz, bada hor joku bat aldatzen dena, besteetan ere aurkitzen duguna, Eta nik uste dut hori olentzero izan duela, bai, al hori, eta ba, zoritzarrez nire ustez nun bait, eman da bakarrik emaile eta opari egile izatera. Eta mm, olentzeroren garapena Euskal Herrian, aipatzeko, olen eh, gipuzkoan berezikiko katzen baldin bazen, eh, garatu dela Euskal Herrian, eh, zerren bitartez garatu da? e, historia oso polita da, bueno, Nafarroan ere, eh? Nafarroan behar bada, Gipuzkoan baino gehiago, Nafarra mm. e, eh, bendebaldean hor beraztegi eta larraunen eta olako harakilen ere bai bazen, bederen dokumentatua, iruñeko mutil eh, elkarte bat, San Antonio deitzen zena, be joan zen, iruñera, mila betzen eta berrogeita, berrogeita ez dut orain buruan, berrogeita malauan edo hor iruñera, lezakara joan ziren, eta handik e, ikusi zuten nolakoa zen olentzero, ikusi, ikasi eta ekarri zuten iruñera. Eta orduan ikarri zuten e, lezakako eredua, ze olentzero ez da beti eskaleai eskaleek ibili eta desberdina izan da e, lekuen arabera. Ez oso desberdina, baina bueno, baditu diferentziak. Orduan, e, Euskal Herri osoan geroztik zabaldu den eredua, lezakakoa da. Mm. Naiz eta lehenago ere izan ziren olako esporadiko, e, olentzero esporadiko batzuk, binaredatxunta, e, hogeta maika, donostian izan zen bat, baina e, ale nola esango nuke, aislatuak dira. Baina gero, iruñekoek, e, e, iruñera ekarri ondoan, handik bere ala zabaldu da, eta mila beratxunta irurogeita marrean, jadanik e, leku askotan zen. Eta orduan, olentzero ikaskina, argiaren mezularia eta gizona da? E, ora, <laughs> ez, ez da gizona. Leitzan, leitzan e, olentzero oso, oso originalak dira, bueno, originalak ez, normalak. Eta e, leitzan emakumea izan liziteken. Leitzan e, paratzen zuten eta dute, e, zupazterrean, edo balkoian, edo ate ondoan, eta edo zein irudizen izan ziteken e, eh, ikaskina, baina izan ziteken edozin baserritar, emazte bat, edo batzutan amerikano, amerikano bak, edo amerikara joan diren olako mm. e, eh, dotore jantzitako bat, bai. olakoa, beraz bazen izan da bai e, emaztea. Mhm. Eta ez dakit noiztik e, eh, laro gehi garrenetan edo hor ageri da Mari Domingi. Hori beste historia bat. <laughs> Hori da. Hori badu bere historioa. Behar parekidetasuna sortu, olentzero gizona bilakatu baitzen? Bai, bai, e, hori da, lezakako lentzero gizona da, eta, eta benera uste zorro sentitu da olako beharra, parekotasunaren beharra, eta hortik sortu da. Bo, hazi eran, eh, Mari Domingi, edo bederen nik gogoratzen ditu denak, baserritar jantzita zen, em, e, bezala eta gero zerri diote alako gauza nire guztuko ikzugarri txusi hori, olako korn, korniforme, mm. ez da, nitxoronga, nitxoronga ditzen diotorez. Eta orain hori zabaldu da, eta hori da denetan, mm. denetan. Batzuek, eh, batzuk ez dira oso konten, eta bueno, hori gauza guzti horiek aipatuko dira hor. Itzaldian garatzekoak dena dene. Eh? Bai. Eta azken gauza bat, berdin eh, eskatu nahi nizuna, Euskal Telebistaren influenzia ere initza aipatu da, olen zeroren irudiaren markatze hortan, zer diozuzuk? Ez dut hori aztertu bat ere, baina biztan da telebistak baduela influenzia denetan, eh? denetan, eta ba, telebistan ere kanpoko influenziak aipatuz, e, telebistan ikusten dira batez ere egualdeko erregen kabalgata hori dana da, dana da dirdira, dana da luxoskoa, mm. eta hor ere, eh, horrek ere egin du leku batzuetan olentzero, nunbait izan da, eh, olentzero, da zastrail mm, bat, ez zikina eta ikaskina batzuetan, eta hola, eta txukundu nahi izan dute, leku batzuetan gertatu da, Bilbon, <laughs> ez esateko nun. Mm -hmm. Eta nik uste dut hor bai influenzia izan dela, bai bada telebiztarena, ez daki, telebiztarena ez daki, zer zentzutan esan nahi duzuzuk. E, eh, uniformizazio bat, eta eta ikastolen eh, irudietan ere liburuetan, eh, olako bat entzun nuen, azkenean, bai. olentzeroren irudia, ola blokeatu zela batean, eta pixka bat, garaieko olentzerori hori galdu zela, desberdin, bai, bai. desberdinak zirenak. Bai, bai, nik uste bai, ez bai, e, zabalduen, e, zabalduen olentzero orain homogeneo da, homologatua, baina hori nunbait e, normala da, ez, ez, mm. ez, ez, zindaiteke, bueno, e, lehizan aziak dira, aspaldi hontan, ez orain, aspaldi hontan aziak dira beren olentzer hori importantzia ematen, eta intzineko irudiei e, e atxikiz, eta oran, e, supasterrean paratzen eta olakorik. Leitzari buruz badakit, beste lekuetan hor larraunen eta arakilen eta beraztegin eta leku horietan nola egiten duten hori ez dakit. Nola egiten duten orain, segurazki egingo dute denetan egiten dena, ez, e, mauletik eta bilboraino. Bai. Orain, dana da, olentzero eta mari domingi. Mhm da beste errezetarik. Olentzero lehen eta orain hitzaldia anuntziarana zurekin ostegunean, horiek denak aztergai eta agian lehen orain eta gero, ez dakit hortan ere zerbait <laughs> ateratzen alko litaiken, ostegunean beraz seietan Baionako Euskal Museoan mil esker? Mil esker zuei.